Right, <laughs> nee wat, die gremlins, hulle het pret vanmarrig. Ek jy sê, um, ek gaan, oké, okay, kom ons draai maar weer, eh, ons gaan ook nou vir Andy Williams, The Impossible Dream. Hy het uh, net gaan vasthak, en toe raak als dof, en toe gaan hy die hele stasie gaan toe af. Toe moes ek om gauw reboot, en hier is ek nou weer terug op die licht daar is ernstige probleem hier, somewhere, uh, ek hoop jylle eh, geniet wat jylle hoor, so van tyd tot tyd. Impossible Dream, Andy Williams, hier kom hy. fight the unbeatable foe to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary the unreachable star.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 Ek dink is Josh Groban wat het geskryf het moos, aanvankelijk, ja. Art Garfunkel, hy is een van die twee wat Simon en Garfunkel, en uh, ja, hy het al, al, al hulle muziek is lekker rustige muziek. Ons luister na Art Garfunkel en die liekie wat hy vir ons bring is, daar een van die Haasie, wat uh, kom uit die rolprent, uh, ach, wat is, het het iets met die haasie te doen, en so aan, maar kom ons luister na Adgar Funkel, en die liekie sy naam is A Bright Eyes, kom ons luister. is it? Eyes van Art Garfunkel. Uh, hulle was een baie gewilde twee gewees hierdie, Art Garfunkel en um, uh, Simon, uh, uh, Paul Simon. Right, uh, ons luister volgende na, uh, dit was ook een baie gewilde liekie, hy is dwars dier die wereld, het hulle om uh, gespeel oor Seese groepe, het ook hierdie liekie gesing, en ek praat van uh, hierso is The Tokens, het kom uit Suid-Afrika, en die liekies naam is The Lion Sleeps Tonight. Geniet om. Mama, where Nou sê, ok, ek het, met een ander trik, het ek hier, nou, een van die funny spots, het ek uh, ge, gebeweeg, drag and drop, hier na die uitsaai uh, eh, bladzij toe, en uh, so, kom ons kyk of hy gaan werk, ek weet nie, niks wil werk nie, uh, ons hoop maar hierin werk, en dit is weer een van uh, Wackett Simpson, en, ja, dit sê net, mother-in-law, honeymoon change, Nou, hoekom sal mens jou uh, honeymoon wil change? Uh, want jou skoonma sê, sy gaan ook daar wees, op jou honeymoon. uh, <laughs> eh, Wackett Simpson, hier kom hy. Hello, Sandy. Uh, ah, good day. Is that uh, Sandra Taranetti? Yes. Hi, ma'am. I'm calling you from Air Mauritius. Yes. Uh, regarding your flight on the yes, on next Thursday. Look, the, the the change to the 25th the only flight that we have will be at 6 p.m. Hmm. When on the 21st? The 25th, because I'm just acting upon instruction here by the person who's standing in front of me to change it. And they said it's fine, but I thought, you know, I'd rather just call you first to make sure that flying out on Thursday the 25th at 6 p.m. is okay for you. Because we do have a 2 o'clock flight, but that is looking overbooked at this stage. And then what time do I arrive in Johannesburg? No, no, no. This is going to Mauritius. but I fly out on the 14th. Yeah, well, this gentleman here is is changing it. Who's the gentleman? <laughs> Roberto. No, no. There's some confusion. Let me talk to him. Okay, uh, Roberto. Yeah, it's the lady. Hello, Sandra. What are you changing? No, well, I was just thinking that it, you know, uh, we're on our honeymoon. Yeah. you, you and Kevin and Tracy are going to probably come through and no, we're not. Have lunch with us and so on. no, we're not. We're definitely not. To, to, for you to go after we we were there. <laughs> you want me to do what? <laughs> to go after we were there. Roberto. Yeah. I must go to Mauritius after you. Yes but how can you just change my ticket? I've made arrangements with other people, Roberto. Well, but we're going to that island first. I just feel maybe you should go afterwards. I'm not going to be anywhere near you. I'm not going to come near Club Med. They always say that. Who are you talking to? Colin from Air Mauritius. What is it, Colin? Were, were you going to join them on their honeymoon? No, man. Is, is this your mother-in-law? Robert? Yes. Yes, it is. I'm not going on their honeymoon with them. I'm going to be on the bottom end of the island, and they're going to be on the top of the uh, end of the island. And I, need, I don't give a what they do. I'm not going to be there. So I've booked my flight. They can have a happy honeymoon. I'm not going to be anywhere near them. You know what? I think I'm just going to go ahead and change this. <laughs> no, you're not changing anything. They can change their honeymoon. <gasps> oh, wow. <laughs> Can we speak to Roberto, please? Okay, you Roberto, here we go. yes, Sandra. What, when we had lunch today, there was no problem. What's created the problem now? You need to cut those apron strings. Oh, oh for sake, Rob, if I cut those apron strings nine years ago. Okay. What are you being such a pain for? I'm not being a pain. I just think it would be nice. No, Robert, Roberto, I don't even want to come near you on honeymoon. Please, I have enough of you during the week, every day of the week, living in the same complex as me. Okay. Oh, do I no. come near you when you're in Johannesburg with my daughter? The oh. last thing we want to do is come and share your honeymoon with you. Wow. Yeah, that's what that's what they say. Mm. <laughs> I'm not going on the 25th. Okay. When they oh. married, whatever. Colin, what, Colin, what, whoever you are, what, I am not going to interfere with them. No, look, look. Yes, look, what? what? Whatever he does, on honeymoon with your daughter. You've just got to let it be. She's a married, she's a big girl now. Just let her go. I think from somebody from Emirates, you're getting very personal, and it's actually because it's not, it's not your business. Your business is to book air flights. Just tell my son-in-law I'll give him a cup tonight when he gets home, and he must catch a wake up. I've got to change this ticket. You're not going to change it. It, you know, you're I, not going to change it. You're a little poorer that if he doesn't stop his nonsense, he won't wow. marry my daughter on Saturday. Oh. <laughs> wow. Oh. Listen, I love my son no to bits. I think you love him a little bit too much. Is that the real <laughs> story here? You know, I need this like a hole in the head. Out of maybe five thousand holiday destinations, you must pick Mauritius. Hmm. Oh, you know. <laughs> Just to, I'll speak to him tonight. Okay, hold on. Let me put him back. Uh, uh, Robbie. Roberto? Yes? are you for having me on? Aren't you Wackhead Simpson? Yes. <laughs> <laughs> Roberto, you little putter. I'm going to kill you. And also, Gabrielle is on the line, too. Gabby? Hello, Mama. you know what? You make an absolute ass of me. <laughs> yeah, you, both of you. you. Now, now I'm going to book into Club Med. I love it. You go, Mom. Uh, mommy, good luck, guys. As hy gelukkig is, sy is in vir humor, né? Sy sy ten volle verstaan toe hulle haar vertel precies wat gaan aan. Ok, ons stap aan met die, met die program wat so sikkel en uh, ons kom nou by, kom ons maak dit, ja, die Bee Gees, ne? Um, hulle was een sangtrio van broers Barry, Robin en Maurice Giep, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het, Hulle is gebore op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedierende hulle kinderjare na Brisbane, Australië verhuis waar hulle hulle muzikane loobane bekin het en uh, eh, wereldwee sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en die contract onderteken het met jyp, producent, baie bekende producent en dit is Robert Stigwood. Ons luister na die BGs en die liekie wat hulle vir ons bring is... Saved by the Bell Die Bee Gees, en dit is die drie broers, en hulle saved by the bell. Ok, ons gaan nou luister na, hierdie ou, sê ek altyd, is my gunsteling vir Belades, en dis natuurlijk John Denver, maar nie dat, nie, eh, ek sê buiten, dat hy my gunsteling ou is, uh, vir daar die liekies, uh, eh, gaan ek my twee gunsteling liekies van hom speel, en dit is John Denver, en uh, ja, hy is gebore as Henry John Duchendorf op 31 december 1943 oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997. Hy was bekend as John Denver, Amerikaanse sanger, liekieskrijver, acteur, activist en humanitair, wie sy grootste commerciele sukses as solo sanger was. Ons luister na John Denver, en die twee liekies wat ons na gaan luister is die eerste ene gaan wees Sweet Surrender en dan direct daarna Calypso, al twee my gunsteling van sy pen af, hier kom hy Boston on some forgotten highway Traveled by many, remembered by few Looking for something that I can believe in. Looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know. where where I'm I'm I've going. not sure been. There's a spirit that guides me, shines for me. My life is worth living. I don't need to see the end. highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something that I can believe in, looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't There's a spirit that guides me, a light that shines for me. My life is worth living, I don't need to see the end. daar is hy twee prachtige liekies van John Denver, uh, en uh, ja, soos ek sê, dit is my twee ginslinge van al die liekies wat hy sing, en hy is my ginsling van al die belare sangers. Right, ons kom nou by ene, wat, man, dit is nou een lekker party liekie hierdie, uh, hy gaan altyd goed af by partijkies, uh, waar die mense, uh, wel, die line dance doen, wat gepaard gaan, saam met die Likkie. Nou, eh, Barton, wat geboor is as ba uh, in uh, eh, Bounsley, Engeland, en uh, hy het uh, groep in 1973 saam met uh, Colin Ruth gevorm, en uh, Steve Scully en Terry Dalton was die ander, en die groepse naam het hulle toe Black Lies gemaakt. As een vierstuk het hulle gesikkel om uh, bestaan te maak in die kroeg en klapkringe volgehou tot hulle een groot deekbraak gekom het toe hulle eh, Britannia eh, verteenwoordig het in die 1979 Eurovisie sangcompetitie en die liekie wat hulle toe as een treffer daar aangebied het was in 1995 en ek praat van The Birdie Song nou as jy die moves ken jy weet die flerkies klap en die boukies swaai wanneer jy klare eier geleed enzovoorts <laughs> doen die dans. Hier kom Blacklist en die liekie is The Birdie Song. Blacklist Kleis en dit was die Birdie Song en ja, uh, die volgende twee is aangevra eindelijk van uh, uh, Betty de Kok. Sy het gesê enig iets van Simon en Garfunkel. Toe sê ek, oké, okay, dan kies ek maar my song. En jy weet in ons jaarboek, in die matrix sy jaarboek, het hulle daar heel achterin, het hulle die uh, uh, elke matriek het een plaat gekry teen oor sy naam, en my naam, al was ek een peaceful oukie gewees, het hulle The Boxer gekies, uh, so ek het The Boxer op uh, vir uh, Betty, en uh, die ander een wat sy gevraad is, uh, Tina Turner het sy specifiek gevra vir Simply The Best, ek het die twee, uh, gaan ek vir Betty speel, en uh, ja, sy is daarvan, sy nee, uh, ach, nou het ek die dorpie vergeet, dis hoopstad of iets in daar die sin, uh, maar in elk geval, uh, ek wil ook hallo sê aan Louisa Heinz Meyer, uh, sy het ook vir my een hele lys van plate gegee, wat ek uh, op die uh, speelhuis gesit het, maar die speelhuis het in die niet verdwijn, hy het verdampt, somme van die uh, rekenaar af, ek weet nie waar hy is nie, ek weet nie waar hy is, saam met al die ander, ek het al oor die 50 liekies op die speel uh, lys gehad, en hulle allemaal het net weg, toe ek die eerste ene speel, toe verdwijn die ander uh, in die niet in, ek dis iets wat nog nie voor hier met my gebeur het nie, so ek weet nie, as het een virus is, dan is het een ernstige ene, uh, ek het uh, nou baie van my muziek verloor daar, want uh, toe ek terug gaan na my speelhuis toe, op uh, die uh, wel, een program uh, waar ek die goed stoor, toe is my een, wel, twee van my files, my files met al die funnies uh, op, daar is hordes van hulle gewees, uh, hy is skoon, daar is niks daar nie, en uh, dan ook my muziekfile van hulle, is een hele paar wat niks in het nie. Ek kan nie verstaan wat gaan nou nie. Right, ons kom by Betty Silikies. Ek sien, uh, wel, Hanlie, jy is ook ingeskakel. Um, dankie dat jy saamluister en ek sien hier so het hy nou weer afgegaan uh, daar en ons sit hom net gauw weer terug. Ok, daar is hy nou weer aan. Uh, uh, eh, Hanlie uh, eh, van Rooi en daar van Kempton Park, uh, sy is ook ingeskakel en sy sê sy was vir een rikkie uit gewees en uh, sy is nou terug en sy luister saam. Right, uh, Alida uh, Stein van Rustenburg, sy is ook ingeskakel en sy luister ook saam, en nou amal sê, o, hulle like die muziek vanmiddag, jo, julle weet net nie, hoe briesend ek is hier waar ek sit, oor al die dinge wat nou vanmiddag verkeerd geloop het. Ek het een prachtige speellijs vir julle gehad, en nou moes ek sommer net randomly gryp en uh, vir julle opzit wat ek in die handen kon kry. Maar in elk geval, eh, kom ons heil nie daar oor nie, ons sal na die program sal ek kyk of ek het kan uitsoort, want my volgende programma is gelukkig sondag eers, so voor sondag moet ek, moet ek plan maak en die ding recht krijg ek wil nie weer so in so predikament sit nie.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 dan het ek een volledige program. Ok, ons kom nou by, uh, ja, hierdie ek dink is Judy, wat hom ook gevraag, Tony Orlando, sy uh, eh, in Don, uh, knock three times, hy het gesê, ons moet ietsie speel, ons moet toch ietsie speel, vir Daan Potgieter, wat uh, knievervanging gehad het, en hy leen nou in die hospitaal, en uh, ja, en om spoedige beterskap toewens, uh, eh, ons het oor een bykie meer as een maand, het ons ons reenie, en hy en Linda moet die vloer vir ons open, so dat knie beter vannig rechtkom. Uh, ons speel vir hom op aanvraag van Judy, Knock Three Times, Tony Orlando and Dawn. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above. if you want me. the mm-hmm. If the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me. on the ceiling if you want. Tony Orlando en Don Knock Three Times groot treffer vir hulle gewees. Olivia Newton-John um, sy is van Australië op 26 September 1948 geboore in Cambridge, Engeland uh, haar familie toe verhuis na Australië, toe sy net 5 jaar oud was. Ten spuite van haar akademiese achtergrond, het sy van vroeg af al uh, belangstelling in muziek en sang gehad en vorm toe een groep wat The Soul Fall genoem word, sommige van haar schoolvriende. Ne? Uh, later tree sy op by haar zwaarse koffiekroeg in Australië en verskyn in verskye Australiese uh, TV-programme soos onder andere The Go Show, um, sy het ook in een rolprint Funny Things Happen Down Under gespeel. Olivia Newton-John sing vir ons uh, eh, well, Banks of the Old High Ho. Sy, uh, dit was een van haar beginnerslikies wat haar op die kaarte gesit het. Hier kom sy. I ask my Olivia Newton-John en uh, The Banks of the Ohio. Right, um, ja, ek wil net weer herinner dat tussen 7 uur en 8 uur is Christo op, daar op uh, uh, uh, uh, uh Radio Eendrag en hy het een boermuziekprogram wat vol pret is en vol lekker lekker muziek is, jou voete jik, uh, hy vraag dat jylle moet kom luister. En dit is uh, net, wel, van 7 uur tot 8 uur. En dan aan die ander kant op Ramkat is Rudolf. En hy gesels met amal wat hy ken en amal wat hom ken uh, gesels met hom. Hulle stuur vir hom vooraf boodskappe, jylle kan nou al beginne stuur, en uh, hy sal jou boodskap uitsaai, hy sal jou versoek uitsaai, en hy hou aan tot half tien, maar hy gee nie om om tot twaalf uur toe te gaan nie. Ek sien hom sommer, hy geniet sy uitsending so baie. Ok, um, die meisie wat ek julle altyd van vertel, wat ek so per ongeluk raak geluister het, en uh, haar toe vergenoeid vir een onderhoud, uh, Anja, Anja Gerber, daar van Rosenwil, um, ehm, sy, een van haar eerste liedjes wat, eh, wat ek haar mee opgeleid het, juist, is Bounie M, sy Rasputin, uh, hier sing sy dit vir ons vandag, lekker luister, hier kom, Anja Gerber. strong in his eyes a seeming glow. Most people looked with terror and with fear, but to Moscow cheers he was such a lovely dear. Mm-hmm. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher woman would desire. ander geleentheid as ek die, daar die plaats speel, gee ek gewoonlik die hele geskiednis van Rasputin, uh, wat, uh, hoe hy gevang was en oog, dat hy die koningin, hy was uh, uh, secretly, het hy een affair gehad met haar, enzovoorts, enzovoorts, maar in elk geval, dit is een lang story en uh, interessant, as jy wil weet, gaan kyk op Google en dan kyk julle die story van Rasputin. Ok, Tommy James en the Shondells, hulle is net bekend vir die een liekie, en julle allemaal weet sommer onmiddellik, het praat van Crimson and Clover, na hulle gemengde ges, uh, eh, sukses met die rockstyle muziek van Hanky Panky en Moni Moni, het hulle so, uh, die pas so bykie afgebring, Eh, na muziek wat ten minste melodie het en woorde wat verstaanbaar is. En so het hulle opgeëindig met Crimson and Clover, wat heel ingepas het by die muziek genre van daar die era. Uh, hulle het die tremolo effect het hulle ook uh, geontdek en ingesit hulle die microfoon gekoppel aan die Ampeg gitaar, sy klankversterker, en so het hulle die trem, tremolo effect gekry. Uh, Nou ons gaan luister na Tommy James en the Shondells en die liekie is een, ek geloof jy het om langklaas gehoor. Ek kan nie dink dat ek om die afgelopen ruk gehoor het nie en ek praat nou van Crimson and Clover. Geniet om. so eh, gaan hy aan en aan en aan, tot hy klaar, ek dink ek het die probleem nou net gekry, jy weet, nou toe ek uh, hier wil, wel, bykie rond gekyk het, toe sien ek my wereld, hier so is uh, een van die USB plugins, nou waar, die duivel gaan die ding heen, en toe ek nou mooi kyk, toe sien ek nie, hy plug hier langs my computer in, en hy gaan, hy leid na my extended memory, en hy uh, ek plug hom toe nou in, ek het nog nie getoets om te kyk of, uh, ek weet nie hoe hy geanplug nie, ek weet ek het net nog gegryp na iets en toe skuif ek my uh, rekenaar so bykie na die rechterkant toe en so ek neem aan dat hy dinge toe geanplug op daardie stadium en miskien is die muziek wat ek soek en die funnies wat ek soek en als, miskien is het op hy extended memory, ek sal net nou een loer uh, ek het nie nou tyd om te kyk nie, uh, ons het nog so twee of drie plate wat ons gaan speel vandag, die eerste ene, Tommy Rowe, Jam Up in Jelly Tight, lekker luister. Tammy Rau, en ons was baie lief vir hom gewees, ons het hom baie geniet, by al ons parties, toe ons nog jong was, was daar altyd een of twee of vier Tommy Rau liekies, hulle was, hy was baie gewild, onder ons klomp, daar in Senekal. Ok, ons trek nou, kom, ja, ek het net nou gesê van uh, Anja, wat uh, een van die meisjes is, wat ek sommer maar net so per ongeluk raak geluister het, en ek is toe, uh, Rasputin gespeel, uh, wat sy eh, die tyd op Facebook gesit het, en ek dink sy syng hom fantastisch. Uh, die ander ene, wat ek ook nogal uh, hele paar keer uh, gespeel het, en nog gaan speel in die toekomst ook, ek praat van Springs, ne? Uh, Francis de Jager, uh, die country sangeres, um, hier het ek vandag ook een van hare op die speellys en dit is Red River Rosie van Francis de Jager. Francis, as jy luister, sing saam uit volle bors. In a little white shack near the river my heart. prachtige liekie daar, gesing dier Francis de Jager, Red River Rosie. Ok, ek het nog, wel, so paar plaatjes, net so, uh, ek gaan drie van hulle speel. Uh, Three Dog Night, en hulle gesing vir ons, A Joy to the World. Nou, Three Dog Night, hoekom? Want het is a kouwe nacht, ne? Hulle sê, wanneer het koud is in die aande, dan laat hierdie hond by jou inkryp, laat hy jou kan warm hou. Maar as het nog kouwe raak, dan vat jy twee honde, dat een aan elke kant le, three dog night is a damn coat, dan slaap jy saam met die drie honde, laat hulle jou warm le. Ok, joy to the world, three dog night. Thank you. Prague Night, Joy to the World. Volgende een op die draaitafel, The Trogs, en die likkie is Little Red Donkey. Lekker ene, luister om. Muziek sy geld spandeer op een klein rooi donkie, uh, wat nie van veel waard was nie, het hy gesê. Ok, ons gaan nou een bykie stadiger ene, en dan gaan ek afsluit met weer een vanniger ene. Ek sê, ons het nou, gaan ons luister na die Canadian Sweethearts, en hulle is natuurlijk Lucille Star en haar man Bob, wat opgetreed as een duet, en uh, met uh, onder die naam Canadian Sweethearts en die liekie wat hulle vir ons bring is uh, True Love geniet om I do to you and Sweethearts in uh, True Love, ek dink uh, in die groepie uh, van uh, Lucille Star en haar man Bob, uh, uh, sy maak eindelijk die groepie, ek weet nie, hy dra nie jees veel by, uh, uh, daar is paar liekies wat het uitstaan, jy weet wat mens duidelik kan hoor, hey, wonder wat soek hy daar, jy weet, want sy uh, het een sterk stem, en sy sing baie mooier as hy, <laughs> en so, uh, ek dink hy ruim maar net saam, uh, so in die liekie. Ok, ek sê vir julle, hey, ek het nou net gekyk, daar is een plek waar ek toe vandagse speelhuis, wat ek moes opzit, ek het om nou gekry, nou net, so pas, het ek om gekry, en toe het ek om nou daar gekoppie, en ek het om oorgedra na uh, eh, vandagse, die plek waar ek vandagse uitsendings stoor, so hy het het gevat, so hulle is nou daar, so ek sal, uh, ek het hulle nou vir volgende keer, ek sal die paar wat ek uh, vandag gespeel het, wat uh, op die lys is, sal ek uithal, maar ek meen, dit is een fraksie van wat ek eindelijk uh, op die aanvankelike speellys gehad het, so uh, dan kan ons uh, kyk wat gebeur volgende vrijdag, uh, dan kan ons het daar opsit en ons kan het vir julle speel. Ek hoop, ek kry die probleem, want lyk my nie hierdie inplug en uitplug van die extended memory is die probleem nie. Um, ek sal verder gaan soek en dalk moet ek om invat, dat hulle daar vir my kan kyk, wat uh, my virus program wees, niks virus is nie. So, is maar net een van die dinge. Kom ons stap aan en ek gaan nou julle gesê good night en lekker week uh, naweek wat voorlee vir julle. Geniet om, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen en bye for now, dank julle julle geluister het. Uh, o, die een wat ek mee uitspeel is Tony Bennett, se poor little rich girl. better beware. Better beware. Laughing at danger. Jammer man, beslis nie die poor little rich girl wat ek ken of wat ek in gedachte gehad het nie. Die woorde is daar die selfde, maar ja, hy ou wat sing, ek weet nie wie dit is nie, uh, Tony Bennett sê hulle. Maar uh, ok, kom ons kies uh, iets anders om jy uit te speel, sommer a cappella. Ai, Judy, Judy, ach, het beste pas jou goedkie, want dan kan ons ons nou saam in die brandjes gaan verjaar. Ai, Aster, Aster, vat my hart en neem my vaster, want ek kom voor meer mekaar, as ek na jou schoen is daar. Señor, tu dádiva y Señor, me confundí en mi cara, se trae a su mensaje.